A esa flaca le gusta el casaca ah. Y lo del narco es antipoliciaca ah. Tienen su propio piquete demoníaca Una peligrosa no es famosa pero a todas las Ya mata a tu amiga, dale pa' prender el party que te tengo mami da la buena Mari Pa' que bailemos y franquemos este palo Con todos mis eh, ya de baile mata a tu amiga, dale pa' aprender el party Que te tengo mami da la buena Mari Pa' que bailemos y franquemos este palo Con todos mis ya de Cali Esa chica se preparó que de que yo la haga mía Su amiga igual se preparó, también quiere eres mía Porque todos los gilandan en la ramia mami la busco en el venti, blanco ya no es la soca, vestido de blanco tanto blanco como la coca, le gusta para parandulear. Me en un pase primero chingar. Viva la luz, el sexo me entretiene, fui mi compa, furia que embrece andamos en altura contando de cienes. Dar cobertura a todos estos nenes. Viva la luz, y el sensor me Fui mi compa, furia que embrece. Bien andamos en altura contando de Dar cobertura a todos estos dale, nenes. Baile, llámate a tu amiga, dale pa' prender el party. Que te tengo mami, da la buena Mari. Pa' que bailemos y franquemos este palo. Ah. Con todos mis pantallas de Cali. Baile, llámate a tu amiga, dale pa' prender el party. Que te tengo a mamita la buena Mari. Pa' que bailemos y franquemos este palo. Con todos mis pants de Cali. Jaja, ah, ok. Jeremy Nightmare. Oye, Jeremy mami. A la calle, madre. de Mateo, que le en estos palos que hacemos nosotros. Directamente la fábrica, tiene. Dale, ven, caile.